Die woord van die Heere het tot mij gekom, so sê die Heere my God oor die land Israël, mens, die einde kom. Die einde kom dwars oor die land. Land, je einde is daar, want ek laat my toeren teen jou losbreek, ek gaan jou straf vir wat jy gedoen het, ek gaan die straf vir alle afschuwelijke dade oor jou laat kom. Ek sal jou nie verskoon nie, jou nie jammer kry nie. Ek gaan die straf vir wat jy gedoen het, oor jou laat kom, jou afschuwelijke dade sal jou treffen dan zal je besef dat ik die Heere is. So sê die Heere, my God, daar kom een ramp, een groot ramp, die einde kom, die einde kom, dit begin je tref, dit kom, die ergste kom voor jou, inwoner van die land, die tijd kom, die dag is nabij, die dag waarop daar nie vreugde nie maar ontsteltenis op die bergen zal wees. Nou, binnenkort, laat ik my woede losbreek teen jou, ik ga met toer op jou koel en je straf voor wat je gedoen hebt. Ik ga niet straf voor al jouw afschuwelijke dade oor jou laat kom. Ek sal jou nie verskoon nie, jou nie jammer kry nie. Ek ga niet straf voor wat jy gedoen het, oor jou laat kom, jou afschuwelijke dade sal jou inhaal. Dan zal je besef dat dit ek, die Heere, is wat jou straf. Die dag is hier, dit komt die ergste gaan gebeur. Soos die macht toegeneem het, het die eie gerechtigheid toegeneem, die godeluse eerskapie sal met geweld te doen krijgen maar niet van die kant van die inwoners van die land nie, nie dier hulle verset, hulle protes nie, nie dier een klag van hulle kant nie. Die tijd het gekom, die dag het ongebreek dat die een wat koop, nie blij moet wees nie, en die een wat verkoop, nie spijt nie, van die toren van die Heere is op allemaal in die land. Die verkoper zal wat hij verkoop het, nie terugkry nie, al leef hy en die koper al twee nog. Wat ek oor allemaal in die land bekend gemaakt het, staan vast, allemaal is schuldig, niemand zal zijn leven behouden. Hulle kan maar die ransuring blaas en alles gereed maak vir die geveg, maar hulle sal nie eens die geveg kan begin nie, want my toern is op allemaal in die land. Oorlog buiten, pes en hongersnood binnen, wie buiten op die land is, zal in die oorlog sterf, wie in die stad is, zal verteer word dier honger en pes. Die wat onkomt, zal op die bergen skuil en soos die duiven in die valleie saam sit en kla, elkeen oor sy sonde. Al die hande sal slaap hang, daar sal water teen al die knieën afloop, die mensen sal rouwkleren aantrek en skrik bevangen raak, elke gezicht zal verslaan wees, elke kop kool geskeer. Hulle sal hulle silver op die straten weggooi, hulle goud sal nutteloos wees, hulle silver en hulle goud kan hulle nie red die dag als die toeren van die Heere losbreek nie hulle sal hulle honger nie daarmee kan stil en hulle daaraan nie kan vol eet nie. Dit is juist hulle zilver en goud wat hulle in sonne laat verval het, hulle was so trots op hulle versiersels, so ingenome daarmee, dat hulle daarvan vir hulle goede gemaakt het, afskewelike, valgelike goed. Dit is waarom ek hulle goud en zilver nutteloos laat word. Ek gee dit oor aan vreemdes as buit, die goddeloos is van die aarde zal dit roof en ontwij. Ek zal maak of ek niks sien nie, en hulle sal my kostbare tempel ontwij, rovers sal daarin kom en dit ontwij. Maak gereed die kettings vir die gevangenis, want die landse rechters is moordenaars, die stad is vol geweld. Ek breng die slechtste nasies, hulle sal die huise in die land vat. Ek maak een eind aan die hoogmoed van die mensen met macht, hulle heiligdomme sal ontwij word. Wanneer die angst kom, sal hulle vrede soek, maar die sal daar nie wees nie ramp op ramp zal kom, gerig op gerig. Hulle sal te vergeefs by die profeet uw openbaring soek, ook die priester sal nie leiding kan gee nie, en die ou mense sal nie raad heen nie. Die koning sal treer, die vername mense sal ons bevange wees, die mensen in die land zal die handen wring van vrees. Ik gaan aan hulle doen wat hulle verdien, ik gaan hulle straf soos hulle self mense gestraf het. Dan zal hulle besef dat ik de Heere is.